פרק מ"ו: כה אמר אדוני אלוהים, שער החצר הפנימית הפונה קדים, יהיה סגור ששת ימי המעשה, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח. ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ, ועמד על מזוזת השער, ועשו הכהנים את עולתו ואת שלמיו, והשתחווה על מפתן השער ויצא, והשער לא ייסגר עד הערב. והשתחוו עם הארץ פתח השער ההוא בשבתות ובחודשים לפני אדוני. והעולה אשר יקריב הנשיא לאדוני. ביום השבת שישה כבשים תמימים ואיל תמים, ומנחה איפה לאיל, ולכבשים מנחה מתת ידו, ושמן הין לאפה. וביום החודש פר בן בקר תמימים, וששת כבשים ואיל תמימים יהיו. ואיפה לפר, ואיפה לאיל יעשה מנחה, ולכבשים כאשר תשיג ידו, ושמן הין לאפה. ובבוא הנשיא דרך אולם השער יבוא, ובדרכו יצא. ובבוא עם הארץ לפני אדוני במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות, יצא דרך שער נגב. והבא דרך שער נגב, יצא דרך שער צפונה, לא ישוב דרך השער אשר בא כי נכחו יצא. והנשיא בתוכם בבואם יבוא, ובצאתם יצאו, ובחגים ובמועדים תהיה המנחה, אפה לפר ואפה לעיל, ולכבשים מתת ידו, ושמן הין לאפה. וכי יעשה הנשיא נדבה, עולה או שלמים נדבה לאדוני, ופתח לו את השער הפונה קדים, ועשה את עולתו ואת שלמיו, כאשר יעשה ביום השבת, ויצא וסגר את השער אחרי צאתו. וכבש בן שנתו תמים תעשה עולה ליום לאדוני, בבוקר בבוקר תעשה אותו, ומנחה תעשה עליו בבוקר בבוקר, שישית האפה ושמן שלישית ההין, לרוס את הסולת, מנחל אדוני, חוקות עולם תמיד. יעשו את הכבש ואת המנחה, ואת השמן בבוקר בבוקר עולת תמיד. כה אמר אדוני אלוהים, כי ייתן הנשיא מתנה לאיש מבניו, נחלתו היא לבניו תהיה, אחוזתם היא בנחלה. וכי ייתן מתנה מן נחלתו לאחד מעבדיו, והייתה לו עד שנת הדרור, ושבת לנשיא, אך נחלתו בניו להם תהיה. ולא ייקח הנשיא מן נחלת העם להונותם מאחוזתם, מאחוזתו ינחיל את בניו, למען אשר לא יפוצו עמי איש מאחוזתו. ויביאני במבוא אשר על כתף השער, אל הלשכות הקודש, אל הכהנים הפונות צפונה, והנה שם מקום בירכתיים ימה. ויאמר אלי, זה המקום אשר יבשלו שם הכהנים את האשם ואת העטת, אשר יופו את המנחה לבלתי הוציא אל החצר החיצונה לקדש את העם. ויוציאני אל החצר החיצונה, ויעבירני אל ארבעת מקצועי החצר, והנה חצר במקצוע החצר, חצר במקצוע החצר. בארבעת מקצועות החצר, חצרות כתורות, ארבעים אורך ושלושים רוחב מידה אחת לארבעתם מהוקצעות. וטור סביב בהם סביב לארבעתם, ומבשלות עשוי מתחת הטירות סביב. ויאמר אלי, אלה בית המבשלים אשר יבשלו שם משרתי הבית את זבח העם.